Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrəf ənbiya mürsəlin. Seyyid Muhammedun və alə əlihi və ashabihi əcmən əmdad. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Elhamdülillah Allah nəsib edib, yəni belə fürsəti, yenə görüş oldu bilən belə görüş. Və ilk belə görüşdə mühümdir. Və ən birinci, mən elmi cəhətdən, həm də qardaşların bir, bir-birlərini görməyi, yəni bir yerdə oturmaları, yəni, bu özü yəni, böyük xeyir var. Ona görə belə məclislər nə qədər çox olsa, belə məclislərdən nə qədər iştirak eləsə, o qədər sən özünə xeyir verir. Və təbii ki, mühüm məsələlər çoxdur. Və biz də bilirik ki, Allah-u Teala bizə elə belə yaratmayıb, yaradıb böyük bir məqsəd üçün. məqsəd də bildirir ki, bizi yaradıb ki, biz ona ibadet edirik. Lakin yalnız ibadet yok. İbadətlə yanaşı nelerse tərk eləməliyik. Çünki la ilə illallah mənası Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yəni, ibadət yalnız Allah olmalıdır və qeyrisinə ibadət olmaz. Və qeyrisi əgər ibadət olunsa, ibadət kimi götürülsə, artıq tağut sayılır. Hələ lə ilə hələlə mənasında budur. Ona görə bütün peyğəmbərlər əsas bu əsası dəvət ediblər, bu əsası yaşadıblar özlərində və bunu təbliğ ediblər bütün peyğəmbərlər. Baxmayaraq, o peyğəmbərlərin vaxtında başqa problemlər də var idi. Yəni, elə bir peyğəmbər yox idi ki, hər şey əla şəraitdə olan bir qövmə gəlsin. Peyğəmbərlər gəlirdi nə üçün? Qövmə hazırdır, Peyğəmbər gəlir. Yəni, Peyğəmbərin nəbisi ya da Rəsulu. Təbii ki, Rəsul gələndə daha Rasulun gəlişi Nəbinin gəlişindən daha böyük, böyük gəliş idi. Daha fərqlənirdi, daha seçilirdi. Ona görə 124 min Peyğəmbər varsa, Nəbi ilə Rasulunu götürsək bir yerdə, onun 315-i Rasuldur. Qalanı isə Nəbidir. Sadəcə fərq nədir bunlarda? Alimlər cürbəcür rəylər desələr də Şeyh Hüsam Rahimullah Nübuvvət kitabında əsas rəyi gətirir ki, Rəsul o qövmə gəlir ki, əsas o qövmdə şirkdir problem. Nəbi isə o qövmə gəlir ki, o qövmdə əsas problem asilidir. Məsələn, Allah-u Teala gəlmişdi, yəni mavili bürümüşdü, Əsas gəlin təbliğatı, əsas tohiddən sonra, tohiddən hələn, əlavə hələn bu idi ki, deyirdi ki, bu əməl düzgün deyil. Amma Nuhun gəlişi tamam başqadır. Nuhun gəlişi tamam başqadır. Nuh aleyhissalam ancaq sırf tohiddən danışırdı. Başqa şeylərdən yox. Həmçin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin ondan qabaqçılar hamısı tohiddə diyanırlar. Tohiddə danışırlar və əsas onda diyanırlar. Əsas o idi. Sadəcə bəzi asilikləri də qeyd edirlər, əgər qövmi həddə aşırdılarsa. Bizim Peyğəmbər də sallallahu aleyhi ve selləm 13 il Məkkədə, o demək deyil, 10 il sonra Mədinədə daha tohiddən danışmırdı. Yox, tohiddən danışırdı. Sadəcə tohidlə bərabər artıq başqa əhkamlar da var, nazil olmuşdu. Lakin ondan qabaq, özü də bilirsiniz ki, Məkkədə birində 13 il müddətində Əhkamlar demək olar ki, heç biri nazil olmur. Şimdi namaz, namaz da fərz olundu hicrətə bir neçə il qalmış. Bir il, yarım, iki il, bu əlfədə meyraca gedən gündən fərz olundu. Lakin ondan qabağa o da fərz deyildi. Nə idi söhbət onda? Lə ilə illallah mövzusu. Düzü Mədinədə də bu davam edirdi. Sadəcə Məkkədə açıq aydın idi. Heç bir əhkam tələb olunmur. Ona görə kim o Məkkə dövründə lə ilə ilə deyirdi, o onun müsəlman olmanı, olmağına kifayət idi. Onun müsəlman olmağına kifayət idi. Hətta elə sahabələr olur ki, Məkkə dövründə deyiblər, kəlməni ölüblər. Nə oruç tuturlar, nə namaz qıldılar, nə zəkat verdilər, nə həc elədilər və s. Ona görə qardaşlar, Əsas biz birinci nə bizdən tələb olunub, onu yaşamalıyıq. Təbliğatımız əsasən onu olmalıdır. Əsasən nədir tovhid? La iləhə illallah. Muhammed Rasulullah. Sən Allahdan qeyrisinə ibadət, ibadəti inkar edirsən və ibadəti yalnız sırf Allaha xas edirsən. Və İslam budur. Aleyhisselam. Yəni, İslam budur. İslamın ən əsas, ən böyük və ən görünən fərqi budur. Biz tək Allaha ibadət edirik, ondan savayı qeyrisini ibadət edəmirik. Ona görə elə biz bunu Fatihədə də bildiririk. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin. Və həmçinin Quran başqa surələrində. Özü də bilirsiniz ki, Quran-ı Kerim tövhidlə aid, tövhiddən bəhs edən ayələr nə qədərdir? Demək olar ki, Quranın böyük bir hissəsidir tövhid məsələsi. Ona görə yoldaşlar, e, ən birinci bu əsası yaşamalıyıq. Tövhid də nəyə bizə öyrədir? Allahın tanıtdırır bizə. Kim Allahı tanımaq istəyir, ancaq bu elmlə tanıya bilər. Fiqh elmi ilə tanıya bilməz, hədis elmi ilə tanıya bilməz. Onlar tam başqa mövzulardır. Yəni, Allahı biz, həmin isə Allahı düzgün tanımalıyıq. Nə üçün, məsələn, başqa dinlərdə bir fayda verməyəcək, Allahı düzgün tanımırlar. Ona görə. Bax, bu istiqamətdə getməli, qardaşlar. Həmçə, mühüm məsələlərdən, qardaşlar, çalışmalıyıq Quran, sünnə nə deyib, onu eləmək. Ondan bayra çıxmamaq. Yəni, ondan bayra çıxsa artıq bilə tanınır yəni kitab və sünnəyə tab olmaq, bidətlərdən çəkinmək. Bu da həmçinin mühümdür. Yəni, müsəlman həyatında, yəni İslamın güclənməsində, zəifləməsində. Çünki bidət dini zəiflədir. Bidət dini zəiflədir və bidət dini bölür. Amma sünnə isə gücləndirir və birləşdirir. Çünki hər kəs başlasa hər kim nə dedi götürsün, olmaz. Yəni, ən birinci söz Allah və Rəsulunundur. Bu, hər bir şeydə gərək biz bunu hakim tutaq, hər bir şeydə. Hətta ixtilaf eləyəndə də. İxtilaf eləyəndə də Allah talı bizi bildirib ki, bir şeydə ixtilaf eləyəsiniz, dönün Allah və Rəsuluna. Yəni, onunla həll edir məsələni. Ona görə, yadaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Elvad radiyallahu anh rivayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələr deyirlər ki, elə bir mövzu danışdı ki, biz e, hiss elədik ki, elə bir ki, artıq vidalaşır bizlə. Yəni ona görə sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah bizə tövsiyə elə. Tövsiyə elə bu göstərir ki, sahabələrin hirsi, yəni necə hər hərisliyi daha doğrusu, necə həris idilər xeyri öyrənməyə, elmi tələb eləməyə və məqamdan istifadə eləməyə. Dedilər ki, ya Rasulullah bizə tövsiyə elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən birinci nəyi tövsiyələdi? Allahdan qorxmaq. Allahdan qorxmaq, Allah arasına tabi olmaq və Allahdan qorxmaq. Və sonra bildirdi ki, hətta həvəşi hakim olsa ona tabi olun. Ne üçün? Yəni, məqsəd hakimdə, qardaşlar, bir dənə o demək deyil, hə, o balıq və s. Yox, hakim nə edilmək? Hakimin olmağı mühümdir. Nə üçün hakim ölkədə əminəmanlığı qoruyur? Hifz edir. Yəni, sən rahat çıxırsan, məsələn, deyirsən, dükkanın çörəyi alsan, gəlsən. Elə ölkələr var ki, bu yoxdur. Rahat deyil. Deyirsən, ola bilsin, gəlməyəsən. E, çörək yoxdur, elə ölkələr var. Bilmirsən, harada hə, alasan çörək. Haf hakimin məqsədi, hakimə məfhumu çox böyükdür, qardaşım. Bir dənə ancaq qanunları tətbiq eləməklə yox. Hakim olmaq mühümdür. Yoxsa həcməsiz olacaq. Zəif, zəif, zəifi görsən güclü, yıxacaq, haqsızlıq olacaq və s. və s. Hakim bunları qoruyur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, hətta Həbəşistandan, Afrikadan bir qul gəlib hakim olsun, o tabi olmur. Ümumiyyətlə, bilin ki, şəriət əgər bir şey deyibsə, onu hələ belə deməyir. Ona görə İbn-i Qeym Rəhəmullah deyir ki, hər bir Allah, Allah Rasulunun əmrində orada böyük hikmət var. Böyük hikmət var. Yəni, elə belə sözlər deyilməyir. Ona görə Şeyh Hüsam İbn Teymi deyir ki, mən razıyam, 60 il zalim hakimin hökmü altında yaşayayım, lakin bir gün hakimsiz bir yerdə yaşamaram. Çünki hakimsiz olsa, hərcməzlik olacaq. Tərcüməcidir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, və sizdən sonra kim yaşayacaq? Fitnə olacaq, ixtilaf görəcəklər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin buyurur ki, o ixtilafı vəsfili və deyir ki, çoxlu ixtilaf olacaq. İxtilaf çox olacaq. Ona görə ixtilaf görəndə tərcümləmək lazım deyil, neç belə, neç belə. Həlli nədir qardaşlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir söz deyəndə onun əlacını da deyir. Nə deyir? Belə vaxtı, ixtilamı çox olan vaxtı dedi ki, aleykum bir sünnət. Mənim yolumdan tutun. Ola ki, buna da kifayətlənmədi. Dedi ki, və həmçinin Raşid xəlifələmsin yolundan. Çıxış yolu budur. Yəni, ixtilaf olanda, ümumiyyətlə, xüsusən, Həl belə olmalıdır. Başqa cür həll olmaz. Ona görə, qardaşlar, fikir verəsən ki, Quran sünnəyə tabi olmaq hətta ixtilafdan uzaq olmaqdır. Fitnədən uzaq olmaqdır. Ona görə, məsələn, sahabilə fikir verəsən ki, nə çıxırdı Quran sünnədən qarışmırdılar ona. Və bəzən əhərdən qarışırdılar, o da təvilə görə elə iştihad edirdilər ki, gör ki, bu düzdür, amma onlar çox az idi. Lakin çoxusu sahabələr qarışmırlar. Ona görə hətta sahabələrin vaxtında olan fitnələrə baxsaq, fitnələrə baxsaq, sahabələrin çoxusu iştirak eləmir. Məsələn, adi götür e, cəməl döyüşü. Və ya məsələn, adi götür, hansı ki o cəməl döyüşü birinci Əli ibn Əbi Taliblə sonradan hadisələr elə gətirdi ki, Əli ibn Əbi Taliblə, Talibə Zübeyir və Ayşə radiyallahu üz-özə dayandılar. Lakin onlar danışıqları getdilər, razılaşdılar ki, Talibə Zübeyir və Ayşə radiyallahu geriyə qayıtmaq. Lakin sabahçı gün döyüşlər, öz aralarını döyüşdülər. Nəticədə nə oldu? Fitnə oldu böyük. Düzdür, Talha Zübeyir artıq qarışmamışdı o döyüşə. Ona görə onların meyitli, meyidi döyüşdən kənarda çox tapıldı. Yəni, döyüşə qarışmış, qarışmamışdı. Və Ayşə möminlərin hansı həmçinin Əliyə qarşı çıxmıyor, heç vaxt. Heç vaxt. Sadəcə bu döyüşə fikir versək, hətta çox az sahabələr orada var. Çox azı var. Həmçinin Siffin döyüşü. Sahabələrin çox az, az, hə-, az həddədir. Və başqa döyüşlər. Yəni, sahabələr nə Quran sünnədən çıxırdı kənara, onlara çox vaxt qarışırdılar. Xüsusən fitnəli məsələlərə. Yəni, bu da mühümdür, qardaşlar. Həmçinin Quran sünnəyə tabi olmaq nədir? Nəyə gətirir, çıxardır? Bidətdən uzaq dayanmaq, əlavələrə uymamaq. Çünki sən ya Quran sünnəni gezsin, ya da Quran sünnədən çıxıb bidətlə gezsin, uydurmalarla. O da ixtira olunmuş şeydir bidət. Düzdür, bidət kəlməsi belə lüğəvi cəhətdən qorxuludur. Məsələn, maşın bidətdir, təyyarə bidətdir. Bunlar, olar, bunlar qorxusu yoxdur. Lüğəvi cəhətdən bidət qorxulu deyil. Necə ki, şirk. Lüğəvi cəhətdən qorxulu deyil. Şəri cəhətdən qorxulu deyil. Şirk nədir? İbadətdə nəyisə Allahdan qeyrisinə sərb edirsən. İbadətdə nəyisə Allahdan qeyrisinə sərf eləmək. Sənin içində şirk nədir deyilən? Şirk odur ki, sən ibadətdə nəysə bir hissəsin, lam az hissəsin Allahdan qeyrisinə sərf eləyirsən, şirk odur. Məsələn, duada, dua ibadətdir. Sən başqasına eləyəndə ki, ey filan kəs, belə elə, artıq şirkdir. Çünki ibadət olduğuna görə başqasına sərf elədim, şirk oldu. Və ya məsələn, həmçinin ə, e, üzərlik, və həmçinin nə bilim ulduz falları və s. və s. və s. Bunlar hamısı şirkin növlərindəndir. Sadəcə indi orada kiçiyi var, böyüyü var. Yəni, həmçinin bidətdən də çəkinmək mühümdir, qardaşlar. Bidətlə izzət, izzət olmayacaq. Bidət mani olur hətta əməlin qəbul olmağına. Ona görə əməlin qəbul olmağına iki dənə şərt var. Birinci, xalis olmalıdır Allah üçün ikinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Yoxsa əməl qəbul deyil. Bidət mani olur əməlin qəbul olmağına. Bidət odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etdiyi kimi etməyir. Ola bilə əməlində ixlas olsun. Lakin bu kifayət deyil hələ. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə elib o cür eləməsin? Və ya ola bilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə elib o cür elib, lakin ixlas yoxdur. O da qəbul deyil. Bunlar ikisi bir-birini tamamlayır. Bunlar ikisi olmalıdır. Bu iki dənə şərtdir əməlin qəbul olması üçün. Ona görə biz Rəcəb ayında özünüz bilirsiniz ki, moddur Rəcəb ayında bidətlər. Bidətlər çoxalır bu ayda. Deməli, hətta cahili dövründə də yəni Rəcəbi pişirdirdilər. Yəni əzəmətləndirirdilər. Necə ki, indi də. Məsələn, adi fikir verirsən ki, əqidə düzgün olmayanda Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem təlimindən uzaq düşürsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələndə nə dinə müxalif dedi də eləməyin. Məsələn, səfər ayı, ayların içində səfər ayı. Dillər ağırdır. Daha demirlər neçə kilodur. <laughs> Amma yüngüldür. Yəni, necə başqa aylar kimi. Lakin Buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Vələ səfər" səfəri heç bir e, xüsusiyyəti yoxdur. Lakin görürsən indi də o səfər gələndə deyirlər toy eləmək olmaz, ağır aydır. O vaxt elə deyirlər, subhanallah. Lakin Peyğəmbər səbəb nədir qardaşlar? Əsas məsələdən uzaq dayanmaq. Necə ya? Sən əgər Allah və Rasulü deyib olmaz. Səfər yoxdur belə şey. Səfərin nə isə ağırlığı və s. Adı aydı. Həmçinin maharra. Həmçinin rəcəb. Rəcəb ayında özünüz də bilirsiniz ki, cümləcür namazlar ixtira olunur və təyin olunub ki, artıq yəni, meyraz olub bu ayda və s. və s. Bunlar hansı düzgün deyil olmuş. Hətta bilsək ki, meyraz hansı gündə olub, yenə onu qeyd eləmək düzgün deyil. Ne üçün? Çünki bizdən qabaqkilər bu dini gətirən bunu qeyd eləməyib. Və bizə də deyiblər ki, Allah bizə deyib ki, o nə deyib, o nə, o nə deyib, elə edin. O da deyib ki, siz mən necə gördünüz, elə də edin. Ona görə biz namazı ne üçün belə qılıb, gördük, o elə qılır ona görə. Orucu həmçinin, zəkat həmçinin, həcc həmçinin və s görə qardaşlar, bidətdən çəkinmək bu Rəcəb ayı xüsusən bizi yadımıza salmalıdır. Bidətləri də, bidətlərdən çəkinmək, Quran sünnənin gedmək, əqidəni düzgün öyrənmək. Əsas budur. Və əsas budur və bu bizə fayda verəcək qəbirdə və axirətdə. Və bu əsası yaşamasa, zərər verəcək bizə qəbirdə və axirətdə. Çünki Əsas, müsəlman onun üzərində ağlı, ağıl adam onun üzərində çalışmalıdır ki, orada nə ondan soruşacaqlar qəbirdə və axirətdə. Ağılsızlıqdır o şeyləri üzərində işləmək ki, səndən soruşmayacaqlar nə qəbirdə, nə də axirətdə. Ağılsızlıqdır və vaxtı sərf eləməkdir. Özünüz də bilirsiniz ki, elə şeylər atılır ki, ortaya, bu nə qəbirdə var o sual, nə də axirətdə. O məsələlərdən biri nədir? Təkfir. Kimsə kafir görmək. Bu məsələ, qardaşlar, bu məsələyə düzgün dövr qarışmamız. Bu məsələ bizdə deyil. Bu məsələ təkil alimlərə. Bu məsələ lazım deyil. Hər adama bu məsələyə aid eləmək. Çünki bunun şəhətləri var, manilər var, ağırdır birdən deyərsən birinə kafir, ola bilər görəsən küfür. Lakin o demək deyil, küfür edən hələ kafirdir. Və ya şirk edən hələ müşrikdir. Bunun qaydası var. Sən bilməyəndə bunları aza bilərsən, səhv edə bilərsən. Çünki səhv elədin, o qayıdır sənə özüvə. Və həmçinin də qalır söhbət hala qiyamətə, çünki üzbə-üz gələcəklər, qabaqlar. Kimləri ittiham eləmişsən? Hansı ki, onlar hələ deyil. Xüsusən də küfürdə, şirkdə, bidətdə, münafiqlikdə və s. Ona görə yoldaşlar, bu, özünüz də görürsünüz ki, bu saat bu e, təkfir əsas şirkli, təkfir məsələləri, hansı ki, bu məsələlər bizdə deyil. Bu məsələlər nə qəbirdə sual var, nə də ahirətdə. Əksinə, bizə deyilib ki, dili qoruyun. Dili qoruyun. Əgər qibət eləmək, əgər qibət eləmək, necə bunlar əməldir ki, Allah Taala misal gətirir ki, mömin qardaşının ölüsünün ətin yemək. Görüncə belə biraz ikrah edicidir bu əməl. Böyle eşidəndə ki, necə meyyit, hələm özü də qardaşın yaxının. Onun elə bir gəlb ətin yiyirsə. Necə bunlardır, qibət elədir. Allah tala belə buna oxşadır çəkiləsən. Lakin nəticə nədir? Lakin buna fikir verən yoxdur, təkfir yox, əsas budur. Özü də fikir versə o cəmaata təbliğ cəmaatı kimidir. Təbliğ cəmaatda özünüz bilirsiniz ki, 6 dənə sifət var. Əsas o 6 dənə sifətin ətrafında turanlar. Bunlarda da 6 dənə sifətdir. İndi 6-dır, 5-dir, 7-dir, acı oxşayırlar. Çünki birin dedin gəl yox işlər deyəsən. Nə də olar? Yox, görməlisən ki, namaz qılmayan kafirdir. Bu elə bir ki, tohid ulubi gedir. Sonra ət. Ətdə yox, nə danışsın? Əti baxmalısan. Hər ona yemək olmaz. Və ancaq tanıdığından yeyirsən. Bu da şişəkməkdir, alışdır. Düz yemək üçün içsən, yemək içsən. Lakin bu boyda şişirtmək olmaz məsələnin. Mən üçün namaz qılmayan hökmün bu boyda şişirtmək düzgün deyil. Xüsusən də biləndə ki, məsələdə ixtilaf var. Sahabələr görmürdülər müsəlman. Bəzilərində çoxluğu kimi olan. Aydın məsələdir. Lakin sahabələrin vaxtı deyildi. Ola bilər, fikir verirsən, sahabilər küfür görən şeyi tabinlər görməsin. Elə deyil, tabinlər görməsin. Ona görə İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, küfür, təkfir zamanla, məkanla fərqlənir. Ola bilər bir şey edən o yerdə, o vaxtı kafir sayılır, lakin ola bilsin başqa yerdə, başqa zamanda o nədən kafir sayılmasın. Bu İbn-i Qeym deyir, Rahimullah. Yəni, xülasə bu, bu məsələlər, hə, e, sifətləri deyildim, 6 dənə sifəti, hə, namaz qılmayan hükmü, yəni qəti ki, kafirdir, ixtilafı qabul eləmirlər, mümkün deyil. Ət çox şirdir, tohid ətində çatdırılır. Hansı ki, şirdən məsələ o da var. Sonra gəlir darul küfü, mütləqdir, məhəsən darul küfü. Çünki e, yəni alınmayacaq. Düşün, namaz qılmayan kafirdir, ət yemirəm, ancaq darılışdan düşün. Yox, deməli sən darıl küfür. Hə, bunlar dedim, ha, artıq öyrəşib bu adam. Təkfir eləmək zal olub halva. Artıq, çünki o da eləyirsən, öyrəşirsən. Ola bilər birinci etaplarda, təkfirdə çəkilənsən, deyirsən, birdən kafir olmaz. Neysə, axır deyir də, kurulda oturmuşsan deməliyəm, hamı deyir, mən də deyirəm, kafir. Lakin sonra sonra rahatlaşır sənə. Sonra fikirləşmirsən et. Kafir, kafir. Kafir, kafir. Hətta Aleyhisselam elə hətta çağırır darıxır. Elə hətta çağırır ki, darıxır. Təkfir eləməsə darıxır. Və ona da təlimi elə öyrədirlər ki, görsən ki, küfür, kafir deməsən, demə sön, özün olacaqsan. Ona görə hərif qorxur daima. Qorxu üçün narahatdır. Ona görə bir şey görən kimi, ha, hə, kafir, kafir, düşdü, düş tələsir. Çünki şübhə atırlar ona. Deməsə, özü olacaq. Evet. Görürük, Peyğəmbərlər əsl kafirlərlə yaşayıblar. Heç biri belə öyrətməyib, qövmü. Belə öyrətməyib, qardaş. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi vaxtında olurdu küfür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi hər şeylər eləmirdi. Sahabələrdən Zatun Ənvat hədisində yerin adıdır. Sahabələr elə bir yeri gəldilər ki, oradan qalan müşriklər elə bir ki, obyekt kimi işlədilər.